bruado de autoi mal helpas infanoin. Constanta long tempa mal purigado de la natur medio farigis cie reconata cae zorgiga problemo en la tuta mondo. Generale oni pensas pri accumuligio de dangerai gasoi en la atmosfero cae de aliai substansoi en la maroi cae grundo. Microplastajoi, exemple, jam esas troveblei ec en polusai regionoi. Tamen, ne nur chemiajoi malporigas la medion. Jam de longa tempo oni constatas che ancao bruado ia maniere plenigas locoin per dangere malbon farai efficoi. En la iaro 1975 en Usono oni unua foie statistiche mesuris la damagion de trafica bruado apud lerneio concerne la progreson de infanoi relate al lego capablo. Infanoi ce la pli silenta flanco de la lerneio ciam ricevis pli altain poentoin. Organizo de unuigintai nazioi iam attentigas che bruado en urboi farigas minaccio alla publica sano, cae ec causas mortoin cae influas la san staton de milionoi da homoi. En tio grave staras la bruado de veturila trafico, inclusive de aviadiloi. Tio ligigas al problemoi en la mensa sano, cronica stresso, alta sangpremo cae diabeto, cae la usado de cap auscultiloi povas causi laugradan perdon de aud capablo. En la iaro de detala esploro montris che la bruado de trafico en Barcelono malhelpadis la memor capablon cae atento capablon de infanoi en unua grada lerneio, elementoin essence gravain en la processo de lernado, resonado, cae lingvo comprenado. Citiu studajo inclusive sprescau 3000 infanoin inter la agioi de 7 cae 10 iaroi en tridec hoc lerneioi. La esploristoi mesuris la bruadon en specifai punctoi en la lerno chambroi cae ripetis plur foie la mesuradon longe de unu iaro. Oni concludis che la niveloi de bruado causata de flugmaschinoi sur tere veturiloi cae sur relei maschinoi povas negative malhelpi la cognan funccion de infanoi dum tempo ciam ilia cerbo elvolvigas. Gi povas causi sen interesigion, perdon de attentemo cae mal bon humoron. Ec en tre lautai bruoi oni povas distri la infanoin. En plurai aliei landoi oni ripetis similain experimentoin, cae cie oni trovis che bruado malhelpas la elvolvigion de psico cae lerno capablo de infanoi. Citio nun tempe conducas al tendenzo flanca de autoritatoi che oni laueble sen bruigu la loco in quie trovigas lerneioi. Oni emas fermis al autoi tutain urbo blocoin, quie trovigiu prefere arboi cae giardenoi. Tie oni faciligu la iradon per bicicloi cae piedoi. Tion oni iam entreprenas en Barcelono, Bonaero, Vieno, Los Angeleso. Oni esperas che aliai urboi en la mondo sequos tion exemplon.